Тівіт Грейс, прочитав я. Беру, сказав він, підступаючи до конторки. Скільки? Сто чотири долари. Якби він був на декілька дюймів вищим і уважнішим, він міг би роздивитися труп кіфера. Ви приймаєте картки MasterCard? Ні. Але на вітрині сказано, уже все відключено. Неважливо промовив чоловік. Зовсім неважливо. За кілька хвилин це вже не буде вас хвилювати. Він вийняв із стеки великий револьвер і прицілився у мене. Я пірнув за стародавній касовий апарат, який, за словами Кіфера, колись належав огенрі. Генрі. На льотчика трясло тремтіння. Дуло дивилося точно у ту ж саму точку, куди я сам всадив кулю кіферу. Виходьте звідти. Послухайте, гроші, грошей у мене вистачає, обірвав він мене. Ви знаєте, хто я такий? Ні. Мене звати Джек Джіонетті. Те, що він назвався, було дуже зловісною ознакою. Я погано запам'ятовую імена, зізнався я. Ви будете третім. Виходьте звідти і ворушіться. Чорт забирай. Ви робите помилку. Я не Мартін Кіфер, сказав я своїм звичайним голосом і зняв капелюха. Дивіться, я не Кіфер. Кіфер старший, я збрехав вам. Мене це не хвилює. Ви продаєте книги. А я ненавиджу книги і тих, хто ними торгує. Виходьте звідти і негайно. заволав він. Зачекайте, я теж ненавиджу книги. Подивіться, ось, ось у цьому пакеті я вам покажу ось. Однією рукою я витягнув том, наші серця були молодими і веселими. Іншою ж рукою вчепився у руків'я револьвера, що покоївся у пакеті. Чоловік обережно взяв у мене книжку і підняв трохи вище, аби роздивитися. Ви розстрілюєте книги? Так, я я ненавиджу їх, сказав я, дістаючи іще два томи в твердих обкладинках. Я дав йому зрозуміти, що він може зайти за конторку, і Джіонетті, завбачливо не опускаючи револьвера, який так само продовжував танцювати у його руці, зробив крок вперед. Я відступив, потягнувши за собою на край конторки пластиковий мішок, а він нахилився і витріщився на труп кіфера. Ось це і є кіфер, сказав я. Це ви його застрелили? Так, як і книги. Але чому? Це було гарне питання. Деякі почуття та емоції мають надто особистий характер, аби говорити про них. У маленькій кімнатці десь в кутку магазину голосно задзвенів будильник. І ми обидва опинилися у одному і тому ж самому місці? із підозрою запитав Джіонетті. Ну, у нашому місті не так багато букіністичних крамниць. Крім цієї, іще три, підозріло сказав Джіонетті. А, ви, мабуть, маєте на увазі заклад Макліна. У ньому торгують нерозпроданими залишками тиражів. Велике яскраве приміщення. Це сімейний бізнес. Значить, два. Ну що ж, я вам вірю, але мені все таки доведеться убити вас. Ви просто божевільний, і крім того, ви знаєте моє ім'я. Якщо вас спіймають, то. Де він? Що? Револьвер, з якого ви його застрелили. Та ось же він, промовив я, дістаючи револьвер із пакета і спрямовуючи на нього. На цьому ми могли б і покінчити. Я був би тільки радий, якби він забрався геть. Але Джіонетті вистрілив, коли я змістився вправо, переступивши через тіло кіфера. Мені здалося, що я отримав удар копитом у груди. Звалившись поруч із кіфером, я теж вистрілив. Вікно розлетілося вщент. Джек Джіонетті відповів черговим пострілом, але я вже був у темряві за полицями. Його куля врізалася у тіло кіфера, і я побачив, як труп ніби здивовано сіпнувся. Провалюючись вже у темряву, я продовжував раз по разу натискати на гачок. За дві доби я прийшов до тями в лікарняній палаті. У моїх грудях, здавалося, стирчав лом, який забули виняти. Я спробував зробити вдих. Дихайте спокійніше, на повні груди, почув я незнайомий жіночий голос. Я підкорився. Чорна темрява почала повільно розпливатися, і нарешті я зміг розплющити очі. На стільці Поруч із ліжком сиділа моя мати у парадній сукні із червоними трояндами, а наді мною схилилася медсестричка у білому халаті, пухкенька білявка з симпатичним круглим обличчям. За її спиною, притулившись до стіни, стояв якийсь чоловік. Його коричневий костюм явно потребував праски, а підбір краватки заслуговував найсерйознішого осуду. Він зосереджено гриз нігті. Потім оглянув результати своїх старань, після чого байдуже перевів погляд на мене. Він був копом. Я заплющив очі. Мартін мертвий, мій дорогий хлопчику, радісно повідомила мені мати. Чудово! сказав я і швидко поправився. Мені дуже шкода. Коли я знову розплющив очі, матері та медсестри уже не було. Коп цього разу сидів на стільці біля стіни. Ви вбивця, сказав він. Постріл у темряві. Була минулого року така постановка і у ній ви грали вбивцю. Підвівшись, він простягнув мені склянку із соломинкою, що стирчала у ній. Я зробив ковток. Болич, простогнав я, відставляючи склянку геть. Я його не вбивав. Він поставив склянку на столик. У палаті пахло спиртом. У п'єсі продовжив я. Я був дворецьким, а не вбивцею. «Ага. Моє прізвище Берман. Вас поранено в груди, пробито легеню. Вам пощастило. А Джіонетті мертвий. Ви знали, як його звуть? Він мені сказав. У мене є брат, який теж хоче стати актором. Йому близько п'ятдесяти. У нього гарний бізнес. Він здає в оренду сміттєзбиральні машини на 16-й стріт. Справа йде як треба, але ви ж знаєте, як це буває, коли у голову щось влізе. Хочу, мовляв, стати актором чи то письменником, повітряним акробатом тощо. Я кивнув. Знаю. Ви не хочете розповісти, що там відбулося. Він увійшов до магазину мого вічима, тихо сказав я, зображаючи пацієнта, котрий щойно щойно приходить до тями. Він назвався і сказав, що убив двох інших. Почав стріляти. Мій відчим щойно купив револьвер, дізнавшись про загибель двох інших букіністів. Він якраз показував його мені. Я схопив револьвер і прицілився в Джіонеті. Ну, ось і все. Берман витяг із кишені диктофон. Ви не проти? Я кивнув, і він його увімкнув. Звали його не Джіонеті. Він вам збрехав. О, Тільки не треба мене питати чому. Його звали Кларк Сімонсон. У будинку у нього була ціла колекція вогнепальної зброї, включно із тією, з якої він вбив інших двох торговців. Дітей він не мав, дружина померла, і в нього був книжковий магазин у Клівленді. Рік тому він на чомусь звихнувся. Подробиці нам невідомі. Дивно, сказав я. Ну, мені доводилося чути і більш дивні речі. Ваша матінка, наприклад, сказала, що ви дзвонили їй із Детройта приблизно за годину до того, як Симонсон стріляв у вас і кіфера. Я телефонував їй із магазину. Ви зупинилися в мотелі у Детройті і не збиралися залишати його до завтрашнього дня. Ключі у вас в кишені. А мені подзвонив Мартін, мій відчим. Сказав, що хоче порозмовляти про Луїзу, мою матір. Будьте люб'язні, дайте мені попити. Він виконав моє прохання. Вода була теплою. Він сказав, що справа не може бути відкладена, продовжував я, і я припускав, що, поговоривши з матір'ю, повернуся до Детройту. Мені там пообіцяли роль. У трупі Кіфера знайшли дві кулі одна із револьвера Сімонсона, а друга із вашого. Не із мого. Я втомлено похитав головою. То був револьвер Мартіна. Мабуть, я влучив у нього, коли стріляв у темряві в Сімонсона. Це жахливо. Коронер каже, що кіфера вбили пострілом із вашого револьверу. Він був уже мертвий, коли Сімонсон стріляв у нього, та й в будь-якому разі куля, яка потрапила в руку, не могла його вбити. Я заплющив очі і поклав долоню на лоб та видав скорботний стогін. О, господи, я вбив Мартіна. Мені теж так здається, погодився Берман. Тобто він не був мертвий, коли Джіонетті Сімонсон, поправив Берман. Раніше я ніколи в житті не стріляв із револьвера. Ніколи. Я схлипнув, і мені майже не довелося грати. Книги. Хтось прострелив чотири книги. Вони лежали на конторці, і на одній із них була кров кіфера. Я здивовано втупився у нього. Луїза каже, що ви не вельми ладнали із кіфером. Чого б це раптом ви зірвалися із місця, варто було йому зателефонувати. А через матір. Він сказав, що це нагально, що мова, мовляв, піде про Луїзу. У Кіфера не було дозволу на зброю. Як ви гадаєте, чому він купив її незаконним чином? Послухайте, інспекторе, я поняття не маю. Може, він боявся? Послухайте, Берта, сказав Берман із зітханням підіймаючись. Я би хотів вам дати одну пораду. Вся ця ваша історія суцільне лайно. Я гадаю, вам буде потрібен гарний адвокат. Мені теж так здається, погодився я. Поклавши диктофон у кишеню, він попрямував до дверей, але у них зупинився. І ще одне питання. Це не стосується цієї справи. Яке саме? Мій брат він трішки схожий на вас. Скажіть, як називається та п'єса, де вам збираються дати роль у Детройті? Стюарт Мелвін Камінський. Смерть букініста. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!